أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك وفي وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي لله أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا رب nije negativno i nije sramota da čovjek bude znatiželjen. I zato je većina nas koji smo večeras ovdje ili jedan dio došla da čuje o tom velikom događaju koji će se dogoditi, a o kojem bruji danas cijeli svijet, kako muslimanski, tako i nemuslimanski. prije nego što počnemo govoriti o ovoj temi, da se sjetimo Allahu i Đelešanuhu milosti i dobrote prema nama. Nije neke stvari i neke pojave dao da se dogode tek tako. Učinio je da sve ima svoje preznake. Smrt ima preznak, a to je da čovjek nakon one svoje snage koju uživa u životu, da nakon te snage počne slabiti i da njegova snaga da se njegova snaga gubi i da se onda polako počnu pojavljivati sjede vlasi i da poslije toga čovjek vidi i osjeti da je kraj njegovog življenja na ovom svijetu. Allah Želešanu u svoje milosti također je dao da postoje preznaci sudnjeg dana. Preznaci koje vidimo, preznaci koji smo mi sami mi svjedoci. Jedan od tih preznaka jest pojava Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je prvi preznak sudnjeg dana. U hadisu koji je zabilježio imam al-Bukhari, Rasulullah kaže Bu'ithu ena wa sa'atu kehatejni. Ja i sudnji dan poslani smo kao ova dva prsta. I onda je pokazao, kaži prstom i svojim srednjim prstom. Skupio je dva prsta i pokazao. I učenjaci tumače ovaj hadis i kažu da je do sudnjeg dana od pojave Resulullaha alaihi salatu wasalam ostalo onoliko koliko nakon kaži prsta koliko viri srednji prst dakle za jedan nokat je ostalo od pojave Resulullaha alaihi salatu wasalam do sudnjeg dana Allahu poslanik je poslan davno relativno davno prije 1400 i nešto godina dobio je objavu i najavio je dolazak sudnjeg dana. Čak su ashabi radijallahu anhum strahovali da se približio sudnji dan koliko je Resulullah potencirao na to. Strahovali su da se približio sudnji dan i da će se dogoditi još za njihova života. Drugi preznak sudnjeg dana, ovo je uvod u temu, drugi preznak je pojava vatre, u Saudijskoj Arabiji. U hadisu koji je zabilježio također imam Al-Bukhari Rasulullah kaže La takumu sa'atu hatta tahruđa narun min ardil hijazi tudi'u a'naqa al-ibili bi busra. Sudnji dan će nastupiti tek onda kada se pojavi vatra u zemlji Hidžaza, a zemlja Hidžaza, odnosno Hidžaz, to je dio e, koji obuhvata Meku i Medinu. Neće se pojaviti sudnji dan ili sudnji dan će se pojaviti tek onda kada se pojavi vatra koja će svojom e, svjetlošću osvijetliti deve, osvijetlit će vratove deva u Šamu, u gradu koji se zove Busra. Ovo nije Basra, grad u Iraku, nego grad Busa koji se nalazi u Šamu. To je isti onaj grad, braćo i sestre, čiji su dvorci osvijetljeni prilikom rađanja Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I zaista, ova se vatra pojavila 654. hijđarske godine. Imam Ibn Kesir, rahmetullahi alaihi, u svom dijelu početak i kraj, El Bidaje van Nihaje, navodi podugo, podugo predavanje i mnogo tekstova o onima koji su ovu vatru vidjeli i koji su je doživjeli. Treći preznak, ovo su sve mali preznaci sudnjeg dana, jest pojava ubistava, pojava nereda, pojava nemorala, pojava neposluha. Djeca više ne slušaju roditelje, više nije babo nego je čale, više nije majka nego je keva. Djeca misle da su najpametnija. A u stvari obratno je. Onaj ko ima iskustvo u životu, a to je roditelj, on je taj koji treba biti slušan i on je taj koji treba da vodi jednu porodicu. Preznak, mali preznak sudnjeg dana je također natjecanje u gradnji. Resulullah kaže, sudnji dan će nastupiti onda, kada se čobani, kada se neuki čobani budu nadmetali u podizanju visokih građevina. Pogledajte malo po arapskom svijetu ili pogledajte snimke koji nam dolaze od tamo najveći dvorac, on, pardon, najveća građavina nije izgrađena, braću i sestra, u Londonu, niti u Sarajevu, nije ni u Beču, nego tamo gdje je Resulullah, ali sada to sad nam najavio i to se mora dogoditi. I zato sam na početku kazao, mi smo preznak sudnjeg dana. Preznak sudnjeg dana je da će se pojaviti gojaznost među ljudima. I to je preznak sudnjeg dana. I ne kažemo da je sve što je preznak sudnjeg dana, da je to zabranjeno nego je preznak samo to po sebi da ljudi imaju na umu i da paze šta rade i da obrate pažnju na blizinu sudnjeg dana. Kad se svi ovi mali preznaci sudnjeg dana izredaju, a po nekim učenjacima izredali su se svi, onda dolaze veliki preznaci sudnjeg dana. Kad to dođe, onda će više svakom biti jasno I više niko neće imati ni vremena, ni će imati snage, ni će imati opravdanja da posumnja u skoru blizinu sudnjeg dana. Smak svijeta, nestanak svega što postoji. Prvi od tih velikih preznaka je pojava Allahovog poslanika Isaa alaihi salam, našeg dragog Isaa, kojeg su ljudi tijeli ubiti, a kojeg su opet neki drugi ljudi proglasili božanstvom ili Božijim sinom. Dakle, Allah Đelešanuhu uzvišen od toga. Taj poslanik je umro u svojoj, pardon, taj poslanik je uzdignut na nebo u svojoj 33. godini. U jeku mladosti, zbog din dušmana koji su mu htjeli oduzeti život, Allah Đalešanu ga je uzdigao sebi. A u Kur'anu je objavljeno وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ i nisu ga jamačno ubili. Ako Allah Đalešanu to kaže, onda je to tako. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا bel rafa'ahu Allahu ilaihi nego ga je Allah sebi uzdigao velike li počasti onima koji će doživjeti Allahova poslanika Isa a.s. koji će doći na zemlju ne u svojstvu poslanika, nego u svojstvu onog ko će zavesti red na zemlji i ko će se ravnati po šerijatu našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslaniku hadisu kaže Lejse bejni wa bejna Isa nabijun wa innahu nazilun. Ovaj hadis je zabilježio imam Abu Dawud. Između mene i Isa alaihi salama nema poslanika. Nije poslanik se nijedan pojavio između nas. Wa innahu nazilun. I on će se vratiti. Vjerovjesnik Isa će doći da obavi svoju zadaću na zemlji, اشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر يا رب